Egun ongu ziedi aspaldiko gazteak saioa hasiko dugu eta denek uh, interesa ukaren dugu berdin gai unekin garbiketa izanen baita gaurko gaia. maiderkuiet harina enpresaren sortzailea da, zerbitzu bat baino gehiago da hemen, eh? gauzak altsatzea eta ongi izatea elkartuko baititugu. Saio unen bidez aipaga izanen dugu etxea harinduz nola burua ere harintzen alden berdenboran. Altsatzeko aholku batzu batzu ere beren dauzkigu, bere eskukaldia proposatzen du publiko zabalari, baina bereziki adineko eri ere. Aspaldiko gazteak saioa entzunen duzue, Pirineo Atlantikoetako departamentoak laguntzen duen emankizuna. Maider kuierekin gira hemen eh, itxasun harina enpresa sortu behia txipia aipatzeko. Egunon, Maider? Egunon! Alina euh, zer da ze enpresa mota sortu duzu? Alor, da serbitxo bat, euh, nun um, laguntzen ditu dan diendeak haien uh, bizi lekuak edo, edo lana lekuak ere alintzea eta antolatzea. Hmm. Zer da, behar da bizileko altxatu bat ukan, hobeda? dena lotua da ongi izatea eta ongi altxatzea gauzak. Bai, hori da, harinaren eh, kontzeptua konzeptua da, be, harintzen zurarik zure uh, eh, bizilekoa, harintzen duzu ere zure ispiritua, ideiak argiagoak dira, eta normalki obekio senditzen zira. Mm. Lotua da, bai. Almentoaz ez da beti autu bat eh, izaitea mm, edo gaindituak senditzen algira, ez dugu posibilitaterik, mentoaz ez dugu ahalik, xarrak bai gira edo, edo batzutan eh, ez dugu denborarik, edo aurrak baditugu inguruan eta gauzak kaltsatzeko? Bai, be, galdera izan e, etorri behar da personatik, eh, hori uh, segur, senditu behar duzu behar bat, Eta, bara, be batzutan hori ba, badakizu egiten, bat duzu denbora, ba, uh, eh, antolatu azira hori egiteko, eta batzutan zailagoa da. Jandu uh, zu bezala, uh, ez ditugu behar bada gaitasunak, edo fizikoki ez gira, ez gira sanditzen untsa hori egiteko, behu zaiten alda lagunt, laguntiki bat, uh, ala hasteko, edo erakusteko nola egiten dugun, bada, bada, bada metodo bat, edo la, laguntzeko fizikoki hori uh, egiteko zure etxean. Mhm. Egia da gehienetan kasik ez gira oartzen, ere zertan eh, bizi giren eh, ez dela dena altxatua edo usu ez gira oartzen. Bai, eta hortarako or, euh, persona, euh, galdera itorri behar da bere, beretik. Euh, batzuk, batzuk, ebe untxadira eh, haien gauzan ere, be, bada bazaja baina untxadira eta badakiten undiren gauzak, bai. donc, voilà, bezerbitzu hori, ez ez da balio alien zat, bainan batzutan, eh, voilà, besenditzen duzu zerbait, uh, eh, bestera pasatzen, geldi galtzen dituzu osturi gauzak, badituzu... Eh, Eh, gauzak uh, behar dituzu behiz erusi uh, eh, hor duzu baina ez gehiago atxe maiten. Hala, bor, badira keinutikiak hor gaiten du, du, dituenak, uh, ha, ah, bon, alar, behar bada hor egiten aldut lan bat hori buruz. Etxe bat gela guziak altxatzen aldira edo uzten alda bat, uh, zakit, bada lege bat, Ba ez, ez da legerik, baina nik erraiten dut beti etxe bat behar duela bizi, voilà. ez da beti ez da iten al, voilà, biziki garbi, perfektua, ez da, ez da bat ere hori idei nagusia, da ukaitea zure bilketa sistema bat, antolat, antolatua, eta nun erresten duzun uh, eh, ebezure gauza. Ni beti erraiten du, maite ditugu gomitat, gomitatzen ditugu diendeak, eh, bat ditut aurrak etxean, ez grabe etxea mugitzen da, bada, bada denetan, baina gero uh, badakizu hartzen duzula are bos pase minuta edo amak minuta dena biltzeko bere, bere lekuan, eta hori voilà, da pentsatzen nun diren gauzak leku bat, gauza bat, gauza bat leku ba, badu, eta hori pentsaten duzularik, uh, gero resten duzu zure, uh, zure eguneroko bilketa. Mm. Me behar du bizi, behar dugu, eh, voilà, ez da... Esta, esta, esta badelarik gela, bat bazaran edo, ba, voilà, bon. <laughs> gero emanen ditut kontsailuak, baina gero berestea, usu behar da antolatu zure urtean, hala, ah. Untsa da egitea punduak uh, eh, berbada sasoinaren, uh, sasoinaren arabera Voilà, eh, nous n'ikiten zu isuri etxaren itzulia. Uda behia eluderarik adibidez, bo, jauntzietarik hasten da, usu? Bai, bai, bai eta, voilà. Donc, badira horako gauzak, nun antolatzen dituzun bere esketak, ez mm-hmm. gain ditua izaiteko. Mm-hmm. Bena, hori martxan da, familiako kide guziak sartzen balima dira jokoan, er nahi dut balima dakite nun altxatu gauzak, ez da pertsona bakar baten gain izan behar, zenta memento batez, eh, sobera pizu da pertsona horren dako. Bai, bai, bai, bai, hori da, eh, behar da ukan uh, eh, baimenaren, beste, beste kideen, beste familiaren eh, baimena, megero, dependzen du ere zardan zure elburua, izaiten alda, ez etxe guzia, izaiten alda, behar bada, materiala edo gai bat nun eh, keskatzen eh, zaituen, uh, adibidez, hasten altzira ere paperrekin, uh, ara, mm. paperrekin ordena hilgoarekin, hasten altzira ere zerbait hola um, zerbait hola et, eta gero, sortzen du behar badan nahi bat, gero segitzeko. Eta hortarako zure bildu sistema izan behar da biziki simple. Ah, bai. Ez egin zerbait uh, kompleksua, nun bat de, gauzak denet, uh, voilà, izan behar da simpli-simplia eta denak hola uh, parte euh, hartzen dute erreski. Mm-hmm. Altsatzeko ah, euh, sistemetan, gana duzu, armairu edo euh, apal edo izaiten aldira hori bai. guziak? Bai, eta izaiten alda ere, be finkatu nun ezartzen diren, leku, mm. bet, lekuan. Mm. Hala, eta gero, bo, joiten altzira urgunago, joiten aldituzu ere etiketak, koloreak, eh, laguntzen aldu uh, aurrak, eta laguntzen aldu ere, uh, norbaitek hasten delarik uh, eh, ukaitean uh, eh, memorioko uh, arrazoak ere, mm hala hori ere laguntzen aldu, edo idazten duzu izena, hala, me zerbait uh, beti, fin, izan dira, markak zure etxean. Hori mhm. laguntzen du ber gauza, ber, uh, ber lekuan. Mm. Adibidez, janaria janarekin, paperak paperekin, ez da dena marxibar. Bai, hori da, eta hori aniz laguntzen du. Euh, finkatzea leku bat, nun beti zartzen duzun, eta be, zure sistem, fin, biltzen duzularik zure etxea, bo, nik egiten dut egunero, me, ala, gero de hori dependitzen du, ebe, erresk, anitz du, uh, uh, be, bala, zure, zure bilketa. Mm. Bai. Zuka aurkatzen duzu, bos minutu egunero egitea, ez inez, eta hilabetean euh, pospasei horren. gero ez da bat ere bat, ez da bat ere arauak, hori buruz, me, orain usatu aniz, eh, nik bere, bere gauzak aski jolarki, Eta, eta gero bala, ene, uh, ene etxan hori egitea, baina hori uh, du. Uh... nahi du, zu deia hola zinela, e, eh, tipitatik, gaztetatik e, maite duzu gauzaka altxatuak izaitea? Bai, bai, bai, tipitatik ora naiz, maite dut, maite nuen eh, hori e, eta atxe maite nuen errast zuela gure bizia. Nik bizi nintzen, ena eta eta maikin, batean, ena eta maikin, enean iarekin, eta bazinan, aita txeta matxik ere. Eta egia, hori maite, nuen, emaitea ordrean, dena ordrean, laguntzeko. Ikusten nuen, zerbait eh, laguntzen gure bizi, eh, elkar bizia. Hmm. Eta gero, handitu dina izelarik, eh, nire irakurketak, nire uh, pentsaketak munduari buruz eta sozialki buruz ere. Ikusi dut ere, ekologiko alde bat ere, be, wala, gutitzen dituzu zure materiala materiara, zure gauzak zure etxean, be, jenda bat joiten, dituelarik, ez duzu berdin kontsumitzen, hori segor da, zure beharrak eh, ezagutzen dituzu, mhm. eta badakizu besartzen duzularik uh, zerbait zure etxean, uh, denetarik, eh, liburua, jantzi bat, materiala junta, badakizu eh, alors, behar du, duzula egin zerbait, edo garbitu, edo bildu, edo altxatu, ukanen du ekin zabat. Mm. hori, be, nik sekazen du denbora, ez dut nahi eh, izan uh, materialarekin. Beraz, untxa, untxa, uh, pentsazen dut zer den uh, material erabilpena eta beharra. Mhm. Ha, eh, importanta da hori. Bai. Eta zuk ikasi duzu hori egiten, egin duzu formakuntza bat? Bai, bai, bai. Gero aski naturalki banituen, <laughs> banituen, bo, ezakiz, zer gaitasunak, me, bo, wala, bo, maite nuen eta pentsatzen nuen hori buruz, baina eh, e, deskopitu dut uh, be, neska bat, bordalen, la fedutri uh, daitzen dena, eta berak uh, proposatzen ditu formakuntzak edo zuzenki edo euh, internetez, eta eta egin dut euh, formakuntza hori, egia erran eh, biziki maitatu dut, bere filosofia, eh, eta mait, maitatu dut ere, eh, nola orketzen zuen hori, kontseiluak, baina beti uh, ontasunarekin, diendean ontas, ontasuna diendean, uh, Hala, haiak emaiten dute uh, ritmoa, joiten gira, lantzen ditugu beharrak, eta gero ikusten dugu uh, zer egin behar den, Ara, la, maitatu dut eh, laguntze bada, eh, mm. hori mm. da. Hai. Eh, ez duzu pusatuko jende hori konsumitzerat, erosterat, uh, denarekin entzatzen zira egitea? Bai, bai, bai, hori da, eta bera esten ditu gurarik ere itxia, nik berreti raiten dut, baditu zial txorrak, kutsak, saskiak, ora, utzi baztertu, eta gero hori... hori ez da balio uh, eh, lastarka egitea dendarat, eh, dena erosteko, eh, zure kutsa, wala. bat gauzak etxean, deia, wala, importantena da harintzea, zure ba, baditugu ditugu beti sobera gauzak gure etxetan, mm. hori da lehen urratxa, eta gero antolatzeko, be, segorniz zure etxean ba, badirela gauzak uh, kutsak, boa, hori da, hori, eta gero nahi duzurari, nahi, baduzu egin ki edo eman zerbait, wala, gero... Gero, e, eh, wala, da ere ukaitia, kutsak ber, eh, ber gauzetan, ahmoni bat egiteko, me, wala, me bon, lehena da gutitu zure gauzak eta untsa antolatu denak eh, ulerzeko eta denak segitzeko zure antolaketa. Eta horrek, ba, badu ondori ba, zenta, lotzen dituzu numeit ongi izatea eta ekologia ere, sobera kontsumitu, saltegi bat eta radioa iten zirearik ere gauza batzu kondutan hartzeko, eta ia da, saltegi baten sartzen giderarik, enbila dugu, hau erostea, hau polita da, ontsalitaike, etxen, eh, eh, hartan duzun bezala, sobera kontsumitzen dugu, Bai, bai, eta hor, dut, be, bada metodo bat, uh, eh, untsada, uke, uke zure espirituan ukaitia, behar duzu pausatu galdera, zer beharrei erantzuten du, zer da zure beharra gibelian, be harako behar duzu, edo goizatzen alduzu pentsatzeko, eta deia hori... Be, maiten du uh, arrasta bat, pixka bat, eta berdintasuna, li buruz ere, baduzu deia, enfin, voilà, pausatzen duzu zure buruari, eh, badut deia eh, material edo gauz hori eh, ber erapina, erabilpenarekin, hori ere ber bada deia baduzu, zerbait egiten aldu uh, erabilpen hori. gero diatorikoa nondik etortzen den, me bon, hori zaila da denentzat, ez, ez, gira ber... Ber mailan eh, galdera hori pausatzeko, eh, sozialki edo diru mailan eh, denak ez gira berdinak. Ah, hori da, beraz, jatorria, zer gana edo, no, ze baldintzetan fabrikatua izan den, eta hori guzian untik heldu Hori segur, berda da pausatu, me gero ez gira denak Mm. etikan sartzen gira. Bai, etikan sartzen gira, baina batzuk, batzuk hortan dira, eta batzuk zaila da hortan, eh, beraz, wala, bo, e, eh, alda, baina eh, ez da berbada lehentasuna diende mm. batzuentzat, eta gero erabilela, be, absolutuki behar duzu uh, material edo gauza hori, zure bizi aldatuko du, hainitz, zuzenki, uh, mm. wala, eta behar duzu, erabada, edo estrapen bat ene ala, hori deia pixka bat eh, laguntzen du ere, uh, bon, be, guxa, bon, behar bada eh, ez dut, hori balio eta eginen dut zer uh, duten arekin, mhm. bai erosketa kompulsiboari pixka bat ahasta bat emaiteko eta gogoetatzeko. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, eta desmartza hori, ebe laguntzen zaitu ere, uh, untsa, men, untsa neurtzea, zure beharrak zer dira, zure beharrak, eta, e, eta pentsatzen hasten zira hori buruz, ikusten duzu, uh, be, egiten aldo gu guti, guti goekin, guti egin badira eriketak ora laguntzeko eh, adibidez uh, pentsatu dion behar zira tiniauz batean eh, bizi xaila betean, zer hartuko duzu zure eguneroko bizian. Hala. Ez hautzen ez duten ezatu da etxe tipi bat? Bola, ez aiten ad, bola, erzen dugu adibide hori, me, me untxada egitea hori, eta hori, hor kokazen dituzu zure behar mm, lehentasunak, eta ikusten duzu, be egiten dugu uh, gutiagorekin. Hmm. Hala. Bo, hori da idei bat, uh, ebe hasteko zure uh, pentsaketa eta uh, sartzeko dinamika hortan. Bai. Urteak garaiak, usteak ta nahiak, norbere bideak, eta herri baten bidaiak Usai bizitute Iragandako ura Iragandako usaiak. in the sun. Yeah! Sergatic, bat bitatic, nigna jagodi tut bi bat segurtamena gorpuzten ari da zalantzatik Zalantzatik ala nun gauden gu Balantzatik zergatik bat gendu Iak mantendu daitezke esperantzatik Azken finean batak bestea osatzen du baita batean bi zerbitzea baina bainora bide bizitzea Bizirik irautea ez da iraunez bizitzea Eman ziguten hitza zaintzea da baldintza Bakoitza gure moduan horretan gabintza Anitza izan da dagoen aukera Nahi dunak bere maneran jaso dezan jakintza Zaharretik berria, teretik zarra tradizioan Elmarra gaitzea ez da txarran nun baita aldatu beharrak Egiten gaitu libre ez da goela kopide bat eta bakarra Irekitzen ari den bide bakoitzean Irakaspen basart zaigu bihotzean, zarrakaztu zertan hilberria sortzean. Yeah! Kolina mikroenpresa sortu duen Maider Kuierekin gira beti eta aipatzen ugularik beresketa nola badakizu gauza bat eh, duzuna etxean eh, ez duzula gehiago behar bada epe bat edo nun baliatu gabe gelditu den hor eta badakizu hori eh, kentzen alduzura zure etxetik? Bai, bai, bai, Be beresten duzularik badira uh, gauzak bezakizu zer egin. Ez dakit hori, ez dakit sentimentalki ere badalotu bat, minik erraiten dut, ba, utzi, utzi, baztertu, hasi besteekin, badak, nun sigurzira, nun, ara, donc, badakizu, be, hori, ba, gero ez dut ezan, me, e, eh, bere esten duzularik, egin beti hiru kutsa, hor beti egin hiru eh, aterak. Eh, bat, zer nahi duzun saldu, zer nahi duzu eman, eta zer nahi duzu botatu. Donc, beti zure hiru tokiak hola uh, duzu, mhm. eta batzutan ebe, kokatzen zira, zenta ba, batzutan ez dakizu zer egin, ba, bai. ba, badal lotu, lotu bat e, berezi bat eh, gauzarekin, eta nik erraiten dut hori baztertu, baztertu, eta ezari kutsa batean, un zartzen duzun bez, hori ez dakit, eta be, bai, eta emaiten duzu epe bat, zuk emaiten duzu epea, da ala, iru hilabete, sei hilabete edo, edo orte bat, eta nun ikusi duzun ez duzula bali, baliatu, Bon, ben voilà, Orbe be la uh, ustea, voilà, eta et hor et eman, et edo euh, botatu. hiru tokia atzeman dituzu, bada laugarren bat, ordean atxiki xoko batean. Bai, <laughs> hori da, hori da, bai, bai, bai, bai. Eta, eta izaiten alda ere, ba, argazkiak, uh, kartak, notak, badira ere gauzak ezakizu zer egin, ebe, um, balin baduzu lotura bat berezia, er, egiten alduzu ere kutsa bat horroitzapenarekin. Eh, uh, uh -huh. izaiten alda, badakizu hor eh, da, kutsa hor da, zure, zure etxean, baina gauzak ez dira dene génitales. Mm. Euh, voilà, deia hori bekarga emaiten du apaldu, apaltzen du kargoa, badakizu dena hor dela. Donc hori hasi emaiten dut, uh, i, bo, izaiten alda ere kontseilu, kontseilu ona, eta gero ikiten alduzu bekutsa bat uh, zure horren zatele, uh, antolatzea hien horroitzapenak, uh, mm. ala, bo, ala, bat dira ideiakola... Uh, Eta ere bada zerbait egiteko, zaila da ere dantziekin ere, zer nahi duzuna txiki, zer bai. ez. Ba, izaiten alda, bo, biziki simple, eh, me zure... Um, Zure diantziak duzu uh, eh, diantzi ustai, non zentra, uh, be ezartzen duzu alde batetik eta beste bat zer ezakizun zer egin ezartzen zu adelantziz. Eta hori ere ikusten duzu, bez ez balin bat duzu ba, erabili uh, iru, xai edo urte batean, hori ere, bon, behala, usten duzu, uh, nahi du, uh, ez da zure lehen eh, autua... Mm. <laughs> zure jantzietan. Bai, ah, bai, bai. bai, eta gio bada betiko uh, txikimendu hori, eta pentsatzen dut bereziki uh, adinean aintzinatzen zidearik, uh, eh, gero gehiago gauza metatu dituzu, eta gero gehiago leku hartzen dute, gero eta zailago da mentuaz eh, horien uh, abandonatzea, edo Zukukan dituzun esperientzietan, ze usten dute uh, aizio joaiten uh, jendeka? Zertaz separatzen dira erreskiago? Bai. Eh, inesperientzian, jendeak bazakiten eh, zer nahi zuten uh, kendu, bai, argia zen. E, beraz hori restu du, e, eta gero gehiago landu dut uh, antolaketa. Nola laguntzen duzu antolatzen? Ebe, deia, um, bon, deia beresten, uh, eh, berezketa eriburuz, uh, eh, beni inspiratzen naiz eh, Marie Kondoren uh, metodoan. Marie Kondo da japanes neska bat, mm -hmm. bere lanada hori egitea eta idatzi zuen... eta egiten du komono, non dira desberdin gauzak, eta gero azkenean ohoitzapenak. Hala, hortarako ez du zure horroitzapenak euh, eta sentimentuki ez euh, du trabatzen zure, euh, lana. Usten duzu uh, bigarren uh, fase batean. Mhm. Hala, eta hori, katxan maiten dut, uh, interasgarria, olai hastea gaika, zenta behantziak ba, adibidez badituko denetan, eh? zaiten alda mhm. otuan, zure sartzean, zure gongelan, hala, donk eta bere kontsailua da uh, elementu guziekin, metatzea, dena ez hartzen duzu, dena, konduan. adibidez, erraiten du, jantziak zure, uh, zure oeraren gainean egiten duzu. Hmm? Eta hor, metatzen duzu. Eta deia hor, deklik bat egiten egiten dizu. Segur. Ah, bai. Ikusten zularik jauntzi meta hori. Eta arreten zu, ze gertatu da nola, ah, bai. <laughs> nola egin dut hori. Eta, dongala, eta pixka bat, pixkanaka, behar zainituzu jantzi guziak, ben, banaka. Eta erraiten duzu, be, zer nahi dut egin, untsa naiz, plazar bat, plazara dut hori uh, eh, zertzeko, bai. untsa naiz uh, barnean, ala, nong badira olako... Ola eh, olako uh, eh, galderak eta pixkanaka egiten dituzu zure be hiru eh, hiru ateratzea hor eh, atxiki saldu edo edo eman. E, eta gero hori ere jaste ere nun ezartzen dituzun gauzak. Donc, beraz antolatzeko ebe untsa da be, identifikatu uh, nun, nun toki egoe, e, egokiena hortarako. Eta gero, be ikusi, behar, berdi behar dira neuriak hartu, behar duzu ikusi untxa uh, eh, identifikatu eh, lekua, eta gero uh, ebe antolatu uh, zure uh, bildu sistema. Donc, izaiten alda kutsekin, izaiten alda kutsik, kutsagabe, uh, voilà, hori dependitzen du nola den, uh, nola den tokia. Mm -hmm. Batzutan erosi behar dituzu armailuak edo apalak. apalak, edo batzutan egiten aldugu zer, zer baduzun deia, hori uh, eh, ahun eh, desberdina da eh, etxe, etxe batetik. Etxe batetik besterat hori aldatzen alda. Eta hortarako, uh, beraz nien ere metodoan, be deitzen nauzu, uh, eh, itzordu bat eh, finkatzen dugu, lasaiki ikusten gira, eta eginen, ikiten dut dik diagnostik biska bat, eta wala, pasatzen dugu uren bat elgarrekin, eta nondeia entzuten dut untsa zer den zure beharrak, zer dira zure keskak, zer da zure ere ideal et, etxea, fe, wala, badira horako ah. gauzak, eta gero elgarrekin, zuk nahi baduzu, E, egiten dut, begiratzen dut gela guziak, eta hor pixka bat ikusten dugu zer diren deia uh, posibilitateak, uh, voilà, ikusten dut deia ere nola materiala antolatua da, eta gero, eh, gero finkatzen dugu elgarrekin zer den elburua. Hala, me izan behar da, zure, zure helburua dizen da personatik, mm me, ez dut, nahi dut, erantzun beharra, beharrari. Hala, ez egin zerbait, nik behar bada ukanen ditut beste ideiak, eh? fite ikusiko dut zer behar duen egin, baina ez da nik ez dut manatzen hori. Kontsailuak emanen ditut, baina joetan iz bere, uh, bere psikologia pixka bat ere? Bada pixka bat, baina mugatua naiz ere, eh? bada pixka bat, izaiten alderarik, uh, eh, wala, izaiten aldira, kasu lahiak ere, uh, nun baden, alors, alor, de diogen uh, delakoa. Eta, diogen? Voilà, Diogène eta hor, uh, be, akumulatzen dituzu aniz, aniz, aniz gauzak. Munga zira muga batetarat. Bai, bai, mugateta bat, eta, eta hor, bon, be, izait, usaian, bada zerbait uh, eh, lahi gertatu eda zure bizian. Uh, voilà, usaian, bada dolu bat, uh, voilà, voilà, bon, badira beste, Anis, uh, arrasion desberdinak, me, eta hori buruz hor uh, zaila da. Diten altzira lagunduko duzu, baina badakizu bi subi buruan uh, behiz... Uh, Eh, berriz uh, eh, egoera, berriz txarra, berriz edo eh, erriko dela. Bon, bada muga bat enetzat. Uh. Mhm. Ba, ba, izan hor, erraiten duzu, batzutan uh, diende horiek izaiten ziren dena untxa emaiten zuten diendeak ziren, dena untxa altxatzen zutenak bai, bai. izaiten aldira, hortarat uh, pasatzen aldirenak direnak bai. justuki dolu baten edo zerbaiten ondurioz ordean. Bai, eta bai, izaila da, zenta ez, ez, ez dira batzuk ez dira ere ezagutzen, gehiago eh, haien eh, eguneroko, uh, bizian, donc, ara, behar bada, ustez laguntza beste mota laguntza bat mhm. beste onduan. Mhm gauza simpleagoetara mentoaz diteko, badira, ezakit pentsatzen dut... Uh, eh, paper ediari, eta bat hartzen du horrek ere, eh, metatzen ditugu urteetan zehar, bankuko gauzak, asegurantzak, ez dakitzer CPAM-eko, hori eguziak baute iraupen bat ere, bai, kasik bai, behar da bai. miatu denetan, eta zaharrak eh, despeditu. Bai, bai, bai, bai, hori da, bai, bai. hori buruz ere badut metodo bat, bon, nun, bon, simplea da, eh? nun ezarri ditut eh, gaika eh, eta epeak, ba, ba, egin dut taula bat, eta nun bere esketan eh, paperak nun laguntzen duen, hor euh, uh, bizilekuaren uh, erdian, ba, sortarako ez, me da, da <laughs> euh, zure uh, paperak tratatzeko. Hori importanta ah, da, ikusten duzu? Ola baduzu bestiak uh, be, antolatuak dira, badakizun diren hor dira ontsa xalkatuak dira, epeekin, or, eh, identifikatuak dira, eta kontsailatzen dut ere ukaitia zerbait hor papiankur tratatzeko. Mhm. Eta nun batakizun behar duzula egin ekintza bat hori buruz. Mhm. Hala, eta bukatzen duzularik, behar, behar da txiki, be zartzen duzu uh, bere kutsan. Hala, euh, simple, e, ere, simplea, bi, bi eh, tratatzeko eta eh, eta uh, bilduak. Mhm. Hala, eta bo, gero joiten altzira ere, joiten altzira ere, be, xailkatu ere zuhora ordena gailua behman eran, Eh, gaiak berdinak, bon, joten altzira, ere urjonago ere koloreak ere, txostena koloreak ere, laguntzen du ere, marka, marka bat ere da eh, zure ordena gailuan, ah, ukaitia bai. ber, bara, izaiten alda hori, gero. Ah, hori ere egiten alda, ordena, ez dakien, dozirren eh, kolorea aldatzen alda? Bai, e, egiten alduzu, uh, Ikonoa aldatzen alda? Ikonoa aldatzen alda, eta emaiten alduzu zerbait kasik berdina ere laguntzen du ah, ere. Hor joiten gira urjon, me, me bon, horako gauzak... Hala, txadauk mm, eitia euh, harmonizazio bat ere uh, wala, laguntzen du. Zko hori badakit eh, keska bat dela euh, paper, uh, paper uh, kudeak eta... Euh, ez da, ez da Bai. Bai, eta guai, gainera, gero eta gutiago dira paperez kaiten eta ordenagairuz airuz mailez eta dena egiten da, eta pentsatzen dut, uh, saltegietako, uh, supermerkatuetako eh, tiketak ere ukaiten ditugula denak mailez, horiek guziak, antolaketa berri bat da, bai, zure lanean ere, uh, behar duzu hori pentsatu. Bai, bai, bai, ortarako, sartzen dut paperak eta ordenagailua, ordenagailua ordenak gailua orain ezin dugu egin egin hori gabe, mm. donc zein du behar dugu ere gure ordena gailuaren eh, gauzak eta bon, kasu egin bada seguritate mailan ere, badira gauzak egiteko ere, uh, Hala, donc, eh, hori ere dependizien du, uh, nunden ere persona hori bu, fin, hortan ere, denak ez, ez gira ere ber, ber mailan uh, gailu hori buruz. Bai. Hala. Eta kopiak ukaitea ere ez da gaizki, ordena gailu batean? Hori da, hori da, eta untsa da ere ukaitea ere paper batzuk, be paperez. Mm. Hala, biak baina hori eh, ez dena paperez, behar da untxa, untxa mm, autatu zer nahi duzun uh, eh, paperez atxiki. Mm. Eta jo aipatzen baginitu argazkiak hor beste gauza bat da ono, zeta guai telefonoekin eta edo adinetan, eh? eh orai ere bat dituzte smartphoneak arzen dituzte argazkitan eta ez dakite gehiago zer egin, eh, horiek ere hor beste, beste handi bat. Ba, bai, bai, bai, man behala gero bo, behala denakurren ez arzen du ditugu eh, ordena gailuan, hori ere belaguntzen dute, belaguntzen aldut ere, eh, norbait uh, antolatzea, bo, berdin da ere, hori ere, uh, berezketa ere egin behar da, eta batzuk imprimatu, bo, megero hori, ez da metodo bat, bakar metodo bat, hori diendearen arabera, hori da, batzuk maite dute argazkiak, batzuk ez ezar, Uste dut orain ez dizu dala galdetu Zer gaitik mantentzen hau zuzu gandi gertu dela batzutan sentitzen dut Baina zenbat maite du Javier gira, harina aipatzen dugu, beraz altsatzeko aholkuak emaiten dituzura, beraz zure enpresaunekin, eh, edo zen adinetan, mentuaz adin batzuetan eh, gehiago behar senditzen da, zenta ora, ahalengatik eta beste, eh? beraz, memento batez, beraz, hautatzen dugu, de, jauntzi horiek despeitzen ditugu, uh, tresna horiek te, zitut baliatuko gehiago, Zer egin behar dugu horiekin, noratera man behar dugu, zer dira konkretuki eh, eh, ondoko desmartxak. Bai, beho, beraz, bo, dugu orain ikusten ditugu eh, anitz gune nun eh, badiren eh, bigarren eskoko gauzak hor, ez dut, badira elkarte, hainitz elkarte, ba, ba, bakit garazin badela, bada bat ere, ere, da ere, uh, ema ere, bada, biltabila, eta garazin uste dut lokala, nun uh, eramaiten aldituzun gauzak, eta ere, be, uh, dituzu aldituzu ere, be, opariak egiteko ere, orain, ez da gaizki ere planetari buruz uh, ere uh, bigarren eskuko opariak, hori ere, eh, aranik ara, nik badakit hori hori gehiago egiten dutara, liburuak, uh, orako gauzak, hori ere uh, da, Zitera da idei bat. Odean, zurekin, ah, jemenetan sartu nahi balin bada, uh, finkatzen duzu egitzordu bat, ah, nola martxan da, nola atzemaiten aldugu zure kontaktua, nuntzira? Eh, nuntzira, be, alor, baditut eh, xale uh, xuxalak ez naiz biziki eh, trebe eta ez, ez dut egia erran ez dut biziki maite, me bon, hala, izan behar da, eh? beraz badut Facebook eta Instagram bat, nun uh, atxemaiten alditu zunen ene kontaktua, Uh, don beraz intzorduak finkat, finkatzen du, itzordu bat finkatzen dugu uh, elgarrekin. Eta hor, gara, errandudan bezala, euh, elkartzen zure etxean, eta diagnostikoa mm, bat egiten dugu elgarrekin, uh, galder fitxa bat, euh, eta nun, euh, mm, elgarrekin ikusten ditugun zer diren zure eh, beharrak, zure, eh, zure ideak, badituzu, ara, baduzu, baduzu eh, galdera bat berezia. edo ez, eta gero uh, elgarrekin egiten dugu zure etxearen itzulia zure nahiaren araberan, arabera. Eta, eta gero belgarrekin finkatzen dugu nola nahi duzun Eh, landu uh, eh, desmartza Eta gero uh, eh, elburuak finka, identifikatuta, nik uh, be bat egiten dut eta ekintz plana egiten dut ekintz plana hori, badira hiru uh, molde posible, edo dena bakarrik egiten duzu. Hor bat duzu zure bideohia eta badakizu zertan hasi eta nola segitu, Donc, hor dena bakarrik egiten alduzu, edo dena ni, la, lan albanin bazira, edo zaila, da zuretzat, ikusten dugu elgarrekin nola nahi duzun eh, antolatu, eta gero izaitena da mixto bat, eta momentukoz uh, egiten ditut mixto, mixto horiek ejan nahi du, ejan eh, eh, uh, dugu, bara, pasatuko dut bi edo iru zure etxean, baina lehenago, uh, lehenago lan batzuk egin, dituzu deia, gero berrasteko nire um, eta hola uh, mugatzen dugu ere uh, ere, ara. Ara, donc, izaiten alda, uh, gauza moldatzen ditugu gure, zure, zure beharren arabera. Hori, Ola, moldatzen gira uh, Eta ala, eta gero nik kontsailatzen dut ere, bo, jandut de ostion, me lan hori land, uh, eh, landuko duzularik, edo sortuko duzu, mm, eginen duzularik, untsa ezarri zure kutsa, dena eh, kutsa, saskiak, eta um, untziak uh, baztertu, Berezketa hori bukatuko duzularik, hor uh, dituzu, eta gero antolatuko dugu. Hala, ikusteko beti, badut beti e, ekologikoki eta ekonomikoki ere euh, euh, keska. Mhm. Keska hori, donc, beraz, ontsada ere egitea duzunarekin zure, etxe eh, antolaketa horrek, erranduzunaren arabera, irautena aldu zumeitoren edo zumeit hilabetetan luzatzen alda, eta gero heldu zira bidana egiterat edo... Bai, bai, bai hori ere izaiten alda, Bara, gero usten dut libre, me, eh, bai, bai, untsada ere ukaitia ba, deitzen gira, eta kustek bon, zartan ziren, nolan zira, eta, eta ba, laguntza behar maldin baduzu, bara, bara, me izaiten alda edo ditaniz, edo telefonoz, ala, <laughs> voilà, bakoitzak hartzen du bere, bere denbora. Hon ah. egiten du pertsonari, zuri ere, hon egiten dauzo ikustea intzin ondotik? Hame bai, eta kontaniz ere sanditzen dutararik uh, pertsona, uh, untsa, eta, eta, eta ikusten du uh, dela ere bere, bere gauzan. Mm. Hala, eta gero, uh, uh, behar intzen zure etxean eta antzoratzen dituzu urarik zure gauzak, Eh, aldatzen zira pixka bate, eh? uh, eh, arinago zira, ah, bai. zure espirituan ere agertzen, ben, zira, eta aldaketak ere izaiten aldira zure bizian ere, uh, efektuak ez dira ikusten hola, zuzenki, me, izaiten aldira. Ah, bai, ah, uh, argia zira ere erabakiak hartzeko, laguntzen du ere, pixkanaka laguntzen du hori ere... Desberdinki pentsatzen hasten ziren undarrian eta zure bizia antolatzen duzu manera hortan ere? Bai, bai, bai, ba, hori da eta badakizu eh, argia da nundiren gauzak, ez da gehiago keska handi bat zure, zure, eh, zure espirituan, ze mental kargua hor eh, entzuten dugu hainitz. Metodo hori da bat tresna bat, hori eh, hori uh, ukaiteko, hori senditzeko zuri bizian, ez da bakarra, eh? badira beste gauzak ere, eh, behar duzu behar lan egin beste gauzetan, me izaiten alda tresna interesgarria, hmm. hori hmm. buruz. Hora bizitu dut, ene, aldetik. Ez da bakarrik estetikoa. Ez da bakarrik estetikoa. Horain, pixten dira ikusten duzularik, xade uh, sozialetan, gogoa emaiten du, kaitia etxea, voilà. laguntzen aldu, baina... Boa, ez da, bat ere lehentasuna. Lehentasuna da ongi zaitia eh, eta ukaitia eh, etxe bat nun laguntzen duen zure eguneroko bizian. Hala, hori da eh, gauza. Ez dena, ez, <laughs> bat dituko aniz gauzak denak gure bizian, eta hori be, dut zure, tokia lagundu behar, zaituela, uh, errestu behar, duela zure egunoreko bizian. E, ez izan manta kargal bat eh, gehiago. Gaina, hori hartetan zu, diendek, entzurek eh, ez dute ikusten, baina zure etxea eh, biziki ongi antolatua da, eh? Ah, Alors, on, ongi antolatua da, baina etxea berdu bizi, eh? beraz, hori uh, aurre um, rexada bakarrekin zen, <laughs> ez zintzen aurrekin, Piskoa bat militar, azira. ez, no, no, bof, e, uh, bai, barbada piskoa bat, Gero ez naiz keskatzen ere uh, baderarik eh, bazara bizi, bala. Uh, eh, Normala da, hori da bizia, uh, baina badakit hartuko dutala, bos, min, bos edo <laughs> minuta dena, dena biltzeko. <laughs> Arina, beraz, maider kuie eh, duntatzen alduzuela, hor begiratu dute, berdemoran Instagramen eh, da maider.arina, sekatzen duzue, eta bada zure maila ere hemen agertzen da, arina.konsei abildua, gmail.com eta errandugu, eh, dozen adinetan eh, egiten aldela eta bedeziki xarrer eh, dedikatu emakizun bat baita e, eh, xarrekin ere lan egiten alduzula eta zerbitzu hori mentoaz ez dugu usu aipatzen gehiago ikusten dugu gazte dinamikoa kortelebistako sailetan eta beti gazteak ikusten ditugu etxe bat nahi duten aukan, mena ez, ez da adinik. Oh, ah, bai, hori da. Habe, bai, hori da. Iz, ongi zaitia, ez, da, ez du adinik, eh? <laughs> <laughs> Gara. Ba, deitu lasaiki, eh? gero uh, fikatzen dugularik itzordu bat, eh, ez da eh, engaiamendurik, eh, ala, da, voilà, mintzatuko gira zer den zuele beharra, voilà, lasaiki, uh, laguntza bada, il iritzi gabe, judiamenduri gabe, hori da, hala da, e, egiten dut ere hori uh, momentu goxoak pasatzeko ere Bai, uh, ideia da uh, lan hori uh, egin elgarrekin, uh, ontasunarekin. Ba, ez da beti erresa intimitatearen erakustea eta jendeak baita ez bada erreski uh, beste norbait kanpotik sartzen. Bai, bai, bai, bai, hortarako errespetatu ainitz, ainitzekin eta haste, obeda ere hastea behar bada gaika batekin uh, erresagoa personaren zat, ba, du diburua eta paperak edo dian ez, dakit, me pixkanaka eta gero be metodoa txakontzen da, pixkanaka me ala. Eta jaren nuke normala da, ere eh, hola, hola izaitia, donk beraz guri da eh, profesionalak eh, egokitzea hori uh, buruz. Mhm. Ba, azken gauza bat, jaren dugu uh, etxe antolaketa egiten duzula, hom organizer, baina ez duzula menaia egiten, ez da behar, ez da gauza, eh? Bai, ez dut menaia, egiten, baina ene e, la, lan hori hain hainitz egesten du uh, garbiketa. <laughs> <laughs> Begia, egia bai, hain izi du, be, eh, gehiago eh, gutiago gauzak badituzula, uh, espazioak joiten ziren, fin, espazioak libratuak dira, hori ere, donc, bada, bada beste maizabat hori ez dugu ah. ikusten zuzenki, be, mhm. zure osasuna, zure, zure etxea, o, xan, goa da, mhm etxeko laguntzaileak ainitz maitatzen uh, gaituzte. <laughs> eta bai, erreskiago garbiketa egite baitute zuheri esker. Bai, bai, bai, hori da, bai. Eta ere zerbait, bor, eh, persona, zar personari buruz da hori, baina eh, Uh, erraiten dut alalik, uh, egiten alduzu bakarka edo mixto bat edo ni, bakarrik, izaiten alda hor ere, eh, zerbait egit, ni, hori, egiten alduzu lan hori, zure etxeko laguntzare ekin ere. Mm emaiten duzu e, ekintza hori, ideia egin dut, hori ah, eh, bai dira egin dut uh, uh, gizon batekin, eta be, uh, lana hainitz, dute hainitz lana, eta arribatu nahi zelarik, ebe irrestu les Ah bai, eta bai, dena elkar usatzen duzu, eh, beraz. Bai, mm e ekin zaplan argia zen, haientzat, eta hasi dira, motibatuak dira, motibatu dira, eta algarrekin, be, dinamiko, di, dinamiko bat eh, sartu dute. Bon, maiderko mire esker, zurekin nahi bani madute segitu eh, mintzatzen, be, zure kontaktua emanen dugu gere saioan, eta deitu nahi duten eri, eta zure aholkuen eh, beharra bali maduzue, deitu guztian maider. Mil esker? Ebe mil esker hainitz, harina egiturako maiderkui eskertzen dugu gaurko saio hau eh, aspaldiko gazteak eh, Pirineo Atlantikoetako departamentoak lagundurik entzun duzue eta artetik entzun ditugun kantuak harineketan eh, taldeak emanik zaharrak berri odei barosorekin eta entol sarmientoren zure eskutik eskerrak eta ondoko aldean leoniak ergarai eta inesa dekoen eskutik izanen duzu aspaldiko gazteak pasa aste hon.